Molt bon dia a tothom, avui és dilluns 27 de juny, molt aviat s'acabarà el mes i nosaltres ja som aquí al teu programa de l'altre Lado del Charco, l'espai llatinoamèricà de Radio Trinitat Vella al 91.6 de la FM, pensat per apropar les cultures. Esperem que hagis passat un molt bon cap de setmana, amb el pont de Sant Joan inclòs, i que et trobis ple o plena d'energia. Avui tindrem notícies, és clar, i esports de Llatinoamèrica. A la nostra tertúlia parlarem de les celebritats que fan obres benèfiques, tindrem la recepta, és clar, de, de, de la Lourdes i la nostra selecció musical, que, que ara l'hem posat una miqueta eh, barrejada amb la, amb la resta del programa. En nom de tot l'equip de, de l'altre lado del charco, et saluda Poli Hernández i et convido a que ens acompanyis la propera hora. Comencem! Música I arriben les notícies en veu de la Patri. Bon dia, Patri. Bon dia a tothom, a tots i totes, i anem als titulars. Sí, sí. Uruguai va assumir la presidència del Consell de Drets Humans de l'ONU. En representació dels països d'Amèrica Llatina i del Carib, l'ambaixadora d'Uruguai a Ginebra, Laura Dupuy Lacerre, va assumir per un any la presidència del Consell dels Drets Humans de la ONU en una reunió celebrada el dilluns 20 de juny i ella s'ha ocupat de temes que vinculen els drets humans i el medi ambient, molt important això, però també de qüestions de comerç i nens, fins i tot ha fet activitats a Ginebra i en l'Organització dels Estats Americans. Els presidents de Mèxic i El Salvador es comprometen a protegir els migrants. Això també és molt important, oi que sí? Sí, sí. Uh, diuen que el president salvadorenc Mauricio Funes i el seu homòleg mexicà Felipe Calderón es van comprometre el dilluns 20 de juny a Ciutat de Mèxic a buscar mecanismes per protegir els migrants i combatre el crim organitzat que afecta amb tots països. Funes va celebrar el Pla Regional contra el Crim Organitzat la setmana passada a Guatemala, amb la presència de mandataris de la regió, de la Secretaria d'Estat de, dels Estats Units, Hillary Clinton, avui estic una mica pim, pim, pim. No passa res. Sí, sí, és que, és que em manca una mica d'aigua, després anirem... <laughs> Sí, ja, ja portarem l'ampolla per sí. tu, Patrick. <laughs> Perquè si no, en comptes de Hillary Clinton, dic Hillary Clinton. I no, no, això no està bé. I de la ministra d'Afers Exteriors, dèiem, eh, i cooperació d'Espanya, Trinitat Jiménez, entre altres personalitats. Bueno, molt bé, eh? molt bé, un, un pas endavant uh, cap a la seguretat dels sí, migrants. Sí, pel bé de la població, pel bé de la, de, dels migrants. I eh, a l'Argentina, Cristina Kirchner aspira a la reelecció. Sí, exactament. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, vèdova de Kirchner, eh, va anunciar el 21 de juny, al vespre, que el 23 d'octubre buscarà renovar el seu mandat al capdavant de la Casa Rosada. Va anunciar que es presentaria a la reelecció gairebé al límit de termini per presentar candidatura. Suposo que se l'ha pensat abans mm, molt, cap, molt capficadament i ha acabat assumint el repte davant d'una posició que, segons totes les enquestes, poca cosa podrà fer per impedir-ne un segon mandat consecutiu. Per què? Perquè la presidenta Kirchner és molt ben valorada per, per la una, gent que vota, de, pels votants. Té una molt bona imatge, oi? Sí, sí, ha treballat moltíssim cap a aquesta qüestió. Òbviament, hi ha una oposició que diu que ho ha fet eh, manipuladorament, o manipulativament. Mm, però, clar, això sempre és el, el tema de la democràcia. Hi ha un partit, hi ha d'altres opositors, i aquest, és en aquest com joc... Es miri, també. És, és en aquest joc Perquè que se'm... aquesta dona ha fet declaracions on deia que, que la idea d'ella del seu marit sí. era eh, romandre al, al poder, diguéssim, eh, quatre, no? Quatre mandats. Quatre mandats, menys, eh, sí. Però no va poder ser eh, el joc de la democràcia de vegades és molt difícil. És, mm, vull dir, eh, la renovació de mandats o el canvi de partits de vegades el que fa és trencar el desenvolupament dels, de, de plans i programes i organitzacions. Del mateix govern, és veritat, jo l'he pensat això, eh? Ja, el que passa és que quatre mandats, <laughs> tot sigui, jo crec que és molis, i molt. el que es Era planteja... ella i el seu marit. Sí, que va, va morir fa dos anys, i clar, el que es planteja quan, quan eh, els mandataris volen quatre, eh, quatre eh, mandats, mandats consecutius, és, però ho estem fent, ho estan fent, per temes de con continuïtat o només per tema de romandre en el poder. Clar, és clar. clar. És, això és el, és el joc de la democràcia on es desenvolupen aquestes qüestions. I mira que bé que has dit això, perquè a Mèxic no, no es pot eh, fer la reelecció. Ah I moltes vegades ha pensat eh, per què no canviar es fa la llei. I, i, al, i alguns projectes eh, s'acabarien, o sigui, es, es terminarien, no sé, perquè a vegades queda tot a, a mitges. Però fixem-nos que també eh, en el Però tema aquest de que un, un partit que està en el mandat eh, deixa, no? acaba el seu mandat, doncs, per, per exemple, posem a la Cristina, la Cristina Fernández de Kirchner acaba el seu mandat i suposem, en comptes de peronistes, que és eh, la, la Cristina és peronista, sí. assumeixen els radicals. Per quina raó s'ha de canviar el programa? Això és veritat. O sigui, també que és també un tema... seria això una bona idea, que uh, encara que no fos el mateix eh, mandatari, eh, els programes eh, que ja estan començats s'acabessin i ja està. Exacte, o sigui, si el programa sí, sí, és està bé... també és una arma... Si està bé organitzat, si, està, si, si és un tema que és important per l'Estat, pel, pel país, per què no continuar, encara sí, que no ben, sigui el mateix partit. O sigui, és un tema també de eh, egocentrisme personal d'alguns partits. És a dir, que si es volen fer bé les coses es poden fer sense jo crec necessitat sí. d'arribar a una reelecció. Jo crec que sí. Això s'hauria de posar... O sigui, estem parlant no només de política, estem parlant d'objectius, de valors, de valors d'unitat, de pensar tots, tots junts a l'hora. D'un poble. En un final. poble, exactament. I el, les necessitats concretes d'un poble. D'aquest poble i no del mandatari sí, o del partit. Sí, sí, sí, sí. El que passa és que de vegades quan eh, els polítics comenten eh, temes pel país, comenten o volen fer un, un programa i diuen que pensen en el país, no només hi pensen, no. Estan mm, amagant coses que després... Fixa't, sí, jo crec que Mèxic s'ha pensat, bueno, com que ningú <laughs> és realment verídic, és confiable, fem així. I ahir no, no es produiran és aquestes allargades. Després d'una dictadura el poble queda una miqueta eh, desconfiat, diguéssim. Exacte. I, I això passa a qualsevol, a qualsevol nació. Si, si hi ha una dictadura, després queda, queda el poble eh, amb, amb aquesta desconfiança. I per això, mira, eh, sufragi efectiu, no reelecció, és un dels, dels lemes. Uh mhm. -huh. Però és que és veritat, els programes podrien continuar encara que no fos el mateix mandatari. És una aventura, o sigui, és un repte que pot ser als països llatinoamericans eh, puguin assolir sí, sí. En, en, en el procés de, de l'assoliment justament de la democràcia. Veure pel poble. Doncs mira, continuem. Continuem. Mm, continuem. Ara ens anem a Venezuela, moltes contradiccions en relació a l'estat de salut de Hugo Chávez. És veritat això, eh? Jo sí. estava mirant eh, el, el noticiari i no, eh, no aconseguia entendre exactament és que no. què l'ha passat al mandatari. No. D'acord amb la informació donada per El Nuevo Herald de Miami, aquest cap de setmana el president de Venezuela, Hugo Chávez, es trobava en estat crític, però abans havien dit que el problema només era d'un genoll o dels genolls. Mira. Això ho havia sentit jo, no sé. Bueno, <clears throat> sí. I després d'una operació, clar, és que eh, d'un càncer, o sigui, que no és el mateix Clar, congelat. no té res a veure. Bueno, eh, el tema de l'operació va ser a la pròstata el, des de, el 10 de juny i el diari assegurava que Chávez es trobava al llindar de la mort. O sigui, eh, la desinformació al voltant dels temes dels de alguns dels mandataris, i no tots, és increïble. És increïble. Sí. Eh, eh, aquestes, aquestes informacions dona, dona la sensació que estan fetes de rumors, més que d'informació contrastada. Doncs, bueno, eh, els rumors que des de fa dies corren per Caracas eh, eh diuen que eh, hi ha declaracions dels, del gabinet de premsa de la presidència venezolana i què diuen aquests, aquests rumors? Que es recupera satisfactòriament, que tornarà al seu país en aproximadament 12 dies però des d'aquí no puguem assegurar no, que sigui així. Perquè fins i tot parlen eh, d'un eh, complot, diguéssim, internacional. Sí. Eh, això diuen eh, en Venezuela, no? Però... Un complot una conspiració internacional sí, una conspiració en contra dels de, Units. del president. No, no, <laughs> en, en això... contra del president, el sí, de sempre. El sí, de sí, sempre. sí, sí, això sí, això sí, és, sí. és, és quotidian, quotidià. Però el president el Què? president l'última vegada que van saber una miqueta d'ell va ser a, tra a través de declaracions que va fer al Twitter. Mm -hmm. Sí, és veritat que es comunica amb el Twitter, però clar... I que era Cuba... Però I això... que després la, la dona i la, la filla eh, havien anat eh, d'urgència a Cuba i doncs això feia eh, pensar que passava alguna altra cosa més que només una, una operació del genoll o un problema del genoll, després que un càncer de pròstata, per cert, que no és qualsevol no, càncer. No, no. I ara, doncs, que, que hi ha persones del gabinet que diuen que està molt bé, però ah, també del, del gabinet una persona ha dit, mm, em, sembla que era el vicepresident, uh mhm. -huh. que, que havia que estar molt molt a prop del president, acompanyar-lo, que es trobava malament, que estava molt greu, i doncs mira, ara per hora, res, res en concret. No sé, si aconseguim, aconseguim reunir els recursos necessaris, farem un vol a <laughs> Cuba a veure què passa, a veure què, què, el què. No, no puguem assegurar-ho, ja, però ja tractarem, tractarem <laughs> d'això. Continuem Continuem amb les notícies i baixa un 2,66% en un any el nombre d'estrangers afiliats a la Seguretat Social a Catalunya. Mm, això també és un fenomen preocupant, eh, produït per la crisi, òbviament, i clar, el, segons la ACN, el nombre mig d'afiliats estrangers a la Seguretat Social a Catalunya pel maig ha estat de 406.122 persones, fet que suposa una reducció del 10,66%. Sí, del 2,66%. Què he dit? 10. Ah, perdona. El 2,66% respecte a la xifra de fa un any segons dades del Ministeri de Treball i Immigració. A conjunt de l'estat espanyol, la xifra s'ha situat en més, quasi 2 milions de persones. És 1.843.344 persones. Per procedències al col·lectiu més nombrós de treballadors estrangers presents a Catalunya és el dels marroquins, amb 52.829.000 persones. El segueix a distància el grup de, dels romanesos amb 36.209 persones i en tercera posició se situa el grup dels equatorians, que congrega 27.747 persones. Què tal? Bueno, mira, és, el, és un, un dels fets més, eh, que, que, que és més greu. Uh, que la gent ha tornat no? al seu país. És més greu, clar, és greu en el sentit, per una banda, que la gent mm, diu, bueno, jo ja no puc més, jo mm, retorno, i això, bueno, uh, pot ser una, una, una solució mm, del moment. Sí. Seria mm, encara més important que, res, que, que, que poguessin romandre. Aquí. Clar. En sortir-se. Eh, sí, o sigui, eh, el fet de la crisi <laughs> ens està eh, ofegant a tothom. És que imagino que també... Eh, eh... No, és el, no és la voluntat d'una persona que immigra, no és la voluntat d'anar i tornar no, però és que han posat una, un programa no? en el que el, sí, la, el els diners. retorn voluntari. Exacte. Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs imagino sí. que per això molta gent s'ha eh, anat i per això són aquestes xifres. I no precisament per, per gust, sinó per no, necessitat ja, ja. De, de tenir uns quants din de diners almenys al moment, com has dit. Exacte, exacte, és un tema situacional. I ja després d'uns quants anys que podran tornar, a la millor tornin a Catalunya. Òbviament, el millor seria anar, anar superant, assolint, desenvolupar una mica els recursos econòmics per tal de que tothom pugui tenir és que, la seva a, feina. A part de l'econòmic, de, del, de la situació econòmica, eh, s'afegeix també la, la, la situació sentimental, de que molta, molta gent té a tota la seva família al seu país. I que, a més a més, el sou d'aquesta persona immigrada és el que manté tota la resta de l'estructura familiar al país d'origen. Sí, o sigui, també. És un tema molt, molt, molt... És, és, és... és una problemàtica sí. més que un problema. Sí, exacte. Sí, són molts problemes petitons que, ah, que són sí, allà. Sí, sí, sí, és veritat. Bueno, eh, continuem. Sí. I doncs ja eh, parlant una miqueta més de coses més agradables eh, i que tampoc és, és una cosa dolenta anar al seu país, eh? que ja voldria jo ja, ja. tornar a Mèxic. <laughs> Però tenim que eh, la Casa Amèrica Catalunya ofereix l'exposició Laberinto de Mirades. Sí, sí, així és. Des del passat 20 de juny i fins al 26, 26 d'agost, la Casa Amèrica Catalunya es convida a gaudir de l'exposició Laberinto de Mirades, un recorregut per la fotografia documental iberoamericana que i l'entrada, això és molt important, és lliure i el lloc és la sala Comilles del Museu Marítim. Doncs aquestes són les notícies d'avui i continuem a, eh, a, amb els esports. Comenzamos ahora con los deportes. River Plate, el equipo con más títulos del fútbol argentino, descendió ayer domingo a la segunda, a segunda división. Esto es algo realmente impensable para la Argentina, los argentinos y los, los eh, seguidores de River Plate. Es que, es que River es, bueno, Boca y River más o menos se conocen, ¿no? Es mundialmente con, Es como Barça y el español, o sea, es terrible, es terrible. Bueno, categoría B, impensadamente, pero River Plate ahora está en categoría B. Por primera vez en 110 años. Una historia mm, de, de, copas y copas increíble. Y bueno, mira, eh, esto le ha pasado a River Plate. Eh, mm, el último partido lo jugó con Belgrano de Córdoba. Y Belgrano de Córdoba es un, es un equipo, pero que toda la vida ha estado en la B. O sea, es un equipo, claro, que no es de lo mejor. Pero bueno, ¿qué pasó? Eh, empató primero 1 a 1 y en el global 1 a 3 perdió River Plate. Necesitaba ganar para poder sostenerse en primera A por dos goles de diferencia y no lo hizo. Qué terrible. En fin, yo no he sido nunca de River Plate, pero es una cosa que realmente me ha sorprendido porque es un equipo que ha dado muchas copas, ha ganado muchos torneos. Es la primera vagada cada, cada, Evidentemente, evidentemente. El partido se suspendió faltando menos de un minuto por incidentes ocasionados por los hinchas de River. Y no me extraña. No me extraña porque es como, como si de repente el Barça se fuera a la 2, a la B. Sí. ¿No? Y yo creo que los hinchas <laughs> harían una marcha por la calle de Cataluña, evidentemente. No, no, la veritat és que jo quan, quan he vist... Jo pensava la, la setmana passada que ja comentaven que, que aniria eh, contra Belgrano, eh, pensava que, mira, que, que passaria, no? que seria un moment difícil però que podrien ganar-li a, a, a Belgrano. Evidentment, però no ha passat però així. No. Continúan también en, Argentina para conformar la lista final de 23 jugadores de la Copa América. El entrenador Sergio Batista descartó ayer a tres futbolistas de clubes argentinos, Diego Valeri de Lanús, Enzo Pérez de Estudiantes y Luciano Monzón del Boca Juniors y el delantero Carlos Tevez sí, que jugará la, la Copa. También estará el arquero Juan Pablo Carrizo del River Plate también debe haber traído <laughs> alguna serie de, de enfrentamientos, porque claro, siempre cuando hay una selección de jugadores... No a Tom le agrada. no, no, no, siempre hay pujas, pujas internas Que, no, no, no del nombre del, del, pero hay un equipo de aquí de, que, que tenemos jugadores de la selección de Argentina y entonces Muchas vagadas no va a això Porque després quan han de jugar amb la selección eh, para els, els jugar no podrán No, podrán, eh, no podrán jugar al, al equipo de, Sí, siempre ese es un tema de una posición comprometida, claro. <laughs> Los argentinos eh, siempre están en los equipos españoles, los trasladan y se sienten súper cómodos, evidentemente. El caso de Saviola, Messi, bueno, no quiero olvidarme de, olvidarme de nadie eh, pero muchísimos. Y claro, cuando se, juega el torneo internacional, el mundial, etcétera, eh, siempre es muy es, una posición comprometida tener que jugar desde tu país en la selección en contra de tus compañeros desde de siempre. También, también <laughs> yo, sí, es muy, muy terrible. <laughs> Y algunos han optado, aunque pocos, por la nacionalización en el país de, eh, donde juegan. Pero claro, ese es un arma de doble filo, los sentimientos son, son los sentimientos. Igualmente. Bueno, en, México, esto de, esto debes saber tú muchísimo más que yo, eh, se coronó por sexta vez en la Copa Oro ah, al vencer con voltereta de 4 a 2 a los Estados Unidos en Pasadena, California, la madrugada de ayer. México ganó la Copa Oro. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? A las 3 de la matinada jugaven, imagina't tu. <laughs> O sigui, ¿Lo pudiste ver? <laughs> No, qué va. Yo, eh, yo es que m'estimo molt al, a, al futbol, al de Mèxic, home, més, eh, però no, a les 3 de la matinada jo és que era al llit, eh, tranquil·lament. No. I ja després ja eh, m'he posat eh, a veure tot per l'internet i he vist els, eh, els gols no, de cadascú, he vist que el, jo, el Giovanni és el que ha fet eh, el gol important Y que el Chicharito, o si Javier Hernández, que es al noi que, que al Manchester, eh, no hace res. Controla la poli, ¿eh? Controla, ah, ¿eh? de la... muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces al ganar la Copa Oro, México eh, se convierte en campeón del CONCACAF y será el representante en la Copa Confederaciones que se mm. celebrará en 2013 en Brasil. Mira tú. Congratulaciones para el, equipo de México. Que la verdad que, que sí, que, que es bo que estas noticias de México y no otras eh, sí, como lo de River, por ejemplo. Mm, mm, pobrets, sí. Bueno, También eh, a México, el mexicano Humberto Soto eh, va va refrendar su, el seu de el, el, título ligero CMB, eh, por decisión técnica en el round 11 contra el japonés Motoki Sasaki en la pelea principal de la función Kamikazes en Cozumel, en el centro de convenciones de esta ciudad. Yo no puedo hablar mucho, porque es mm. que a mí el boxeo eh, o no, no, no saqué yo al boxeo. No, yo tampoco, yo tampoco. La verdad es que me, cuesta porque, eh, no sé, eh, sin ánimo de crítica, pero creo que el deporte del boxeo está antes de subirse al ring, quiero decir, ¿no? Está en el entrenamiento, pero luego tú los ves y se pegan. Sí, <laughs> es es como que es no. violencia. Se ríe la Mireia. Ey, bienvenida Mireia. ¿Cómo estás? Buen día. <laughs> ¿Cómo estás? Y que reyes, eh, cuando yo hablaba del boxeo. <laughs> gracias, <laughs> sí, mira, yo siempre pienso lo mismo, hay pobre gente. que se tiene que pegar para ganar. Ya cuando son cops ya es difícil, ¿no? Ya es, mira de una otra manera, es, mira eh, al, sport de una otra manera. Veo que en México se sigue el boxeo y claro, en mm. Argentina hemos tenido campeones del mundo, imagínate. imagino que, pero... que, también, <laughs> ¿no? ...para el Motoki Sasaki. El que he es que molts, eh, del, dels eh, es fan a México... Sí, crida sí. no sé por qué... Dos mira, así Humberto Soto sumó la cuarta exposición del cinturón ligero del Consejo Mundial de Boxeo y mejoró su récord a 56 triunfos con 32 knockouts, 7 derrotas y 2 empates. Mientras Motoki Sasaki quedó con 36 victorias, 23 antes del límite, 9 reveses y un empate. A me ha crida la que, que sí, que la mayoría son victorias, pero yo sí que me recuerdo de famos de temps del, Julio César Chávez, que también es mexicano, y que él estaba invicta sí, sí. Eh, sí, sí. O sigui, toda la seva carrera, él eh, Nunca estava un invicta. no, no podia creure. sí que era una cosa porque tenía una, evidentemente tenía un, un método ¿no? de, de, ataque y defensa que no involucraba, no, no lo ponía en riesgo. Hay ah, algunos boxeadores que van a golpe de puño y eso se ve, ¿no? Los pesos pesados sobre todo. Mm. pero hay otros que tienen, yo no, claro, se técnica. Sí, una técnica de, de, esquivar, que claro, que eso involucra una gran, gran, gran entrenamiento previo para obtener la flexibilidad necesaria. es, muy, importante el, el entrenamiento. Sí, sí, y algunos no, algunos aunque a lo mejor eh, no es que no entrenen, pero tienen un, estilo diferente, que va más al knockout, ¿no? A pegar la piña, digamos, decimos en Argentina. <laughs> Claro, a dejarlo al otro hecho <laughs> polvo, digamos. Bueno. Fórmula 1, ¿qué tal? ¿Te gusta? no, no, la mitad es que, <laughs> que no, Y después y mira, al día que vas a ver eh, la, la carrera pasa el día que le va a pasar que le va pasar al mexicano Así que Hay un tema aquí que no, más vale no seamos gafe. <laughs> Las motos aquí sí que me molt, las motos. Ah, las motos sí. carreras Carreres. no las no las miraba eh? no sabía mucho de las motos. Ajá ¿Y ahora? ¿Que vas en moto? Ah. No, no, no, ¿Te gustan las motos? sí, sí, sí, Pues en Fórmula 1, Sebastián Vettel de Red Bull se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Europa en Valencia por delante de Fernando Alonso, de Ferrari. La de Chat Oy, oy, Y el australiano Mark Webber, de Red Bull, eh, también quedó atrás. Sí. O sea que este chico ha hecho una buena campaña. El mexicano Sergio Pérez de Sauber terminó en la undécima posición después de salir desde la decimoquinta. En la pole position no estaba bien <laughs> posicionada la criatura, pero le fue bien en su retorno después del choque que sufrió en Mónaco. Ese es un tema también que a mí me da, me pone los pelos de punta cuando veo que hay, sobre todo en la, en largada, ¿no? Es terrible. Eh, eh, evidentemente deben tener unos nervios de hacer. Yo no podría. ¿eh? Un sistema nervioso que Jo, ni motos ni cotxes, és que no podria jo amb aquesta velocitat. Es que de deportes, no sé per què, no, no, no sé, la Mireia, a lo mejor la Mireia és més deportista que nosaltres, mm, però... No sé, <laughs> no sé la Maria, perquè la Maria és deportista, molt bé, Maria. Maria. I què veus? Tu què veus? Què veus? T'agrada la Fórmula 1? Ah, molt bé, doncs hi posarem un micròfon a la Maria perquè ja parli. <laughs> Don Bueno, el venezolano Pastor Maldonado de Williams salió en la vigésima segunda posición en esta misma carrera y solo pudo remontar hasta la décima octava. Hasta aquí los deportes. Sí. continuem a de l'altre lado del charco. Posem a la teva disposició les nostres vies de comunicació al telèfon 93 345 64 54 per parlar en directe o deixar el teu missatge a la bústia de veu i al correu electrònic de l'altre lado del charco arroba rtb-fm.com. Ara donem pas a la nostra tertúlia. El tema central d'avui és sobre les celebritats que fan obres benèfiques, així que comencem. Hoy tenemos tenim com a la Susana. ¡Buen día, Susana. Buen día, buen día, ¿qué tal? Veo con sorpresa y consternación que nomás tenemos a la Mirella, que me mira mal, como que espantada al Juanillo, ¿eh? Y no está el Juanillo, y yo venía con un regalito para él, pero ah. bueno, no se lo puede dar, no se lo puede dar. En fin, <laughs> me, mira mal, me, sigue mirando mal. Yo tendría poda al Juanillo, ¿eh? Teniendo de nuevo aquí a la Mirella Gutiérrez. Hola, Mirella. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bé. Què tal el cap de setmana i el pont i tot? Mogut, mogut, bastant mogut. <laughs> ja, ja es veu, eh? Ja es veu, Mireia. <laughs> Continuem aquí i eh, també es troba amb nosaltres la Patricia Pari. Què tal, Patri? Molt que bé, ja, molt bé, moltes que gràcies. Que ja hem estat aquí parlant molt. Moltes gràcies. <laughs> I bé, el tema d'avui és sobre les celebritats que fan obres de beneficència Eh, ja que últimament ha hagut més desastres naturals com els terratrèmols d'Haití el 2010 i de Japó aquest any, les erupcions volcàniques, a més dels problemes que mai s'han pogut acabar, com són les malalties, la drogadicció, la pobresa, la fam i també els problemes ecològics, que encara que no tenen molt de ressò, diguéssim, però és que sí que és important perquè eh, és de tots el hmm. problema. Sí i eh, davant d'aquests successos hi ha molta gent coneguda que fa obres benèfiques. Així és, segons investigacions de la revista Forbes, especialitzada en negocis i finances, de la seva llista dels 400 més rics de 2010, més de 100 personalitats tenen la seva fundació benèfica. Entre elles podem trobar des de Shakira fins a Bill Gates, passant per Michael Bloomberg. Però moltes coses es diuen al respecte molts es pregunten si aquestes persones realment han creat les seves fundacions amb l'intenció d'ajudar, o, si bé, les raons són altres, com l'interès per aconseguir una bona imatge, uns bons beneficis fiscals, perquè, com sabem, <laughs> clar, quan fundes una organització no governamental tens uns, unes reduccions. La deducció dels eh, impostos. Exactament. Ja n'entienda. Entiendo como tres personas, tres mujeres, cuatro tal vez con la María. Eh, son tan mal, tan mal pensadas. ¿no? sé, lo, digo desde el cariño. Susana, que no, que no, el de, que no, el, eh, que no que no volem decirlo lo nosaltres, que la gent mm, no i de comunicación el diuen. Ah, muy bien, pero fíjate que yo, como soy una psicoanalista argentina, he tenido la suerte de cuando estuve en Miami, no sé si algún día les conté, que estuve ahí por Miami, eh, gente que se trató conmigo, este, y claro, me contaban sus cosas. Sí, sí, sí, sí. Algunos de ellos, eh, por ejemplo, Donald Trump vino conmigo. Oh. Sí, sí, sí, sí. El Richard Gere también, yo sí fui la que de alguna manera lo, lo orienté para que llegara al Tíbet, porque era su su, uh, su, cosa, su quería, él quería llegar al Tíbet y yo, eh, Mireia, no sé por qué me pellizca, me pellizca, por lo bajo me patea. Porque no me que Susana. Ay, la eterna desconfianza. Bueno, mira, sigamos con la tertulia pero y después... Que... las personalidades personalidades estas Que feían las obras de caridad para per sentir-se para per para que la amar el els ella para qué un poco de todo, un poco de todo, creo que lo has encaminado muy bien, pero claro, es que dada la, fama, la fama que yo tenía y el, el, despacho, eh, tenía, por supuesto, gente que venía a em, comentarme, ¿no? Comentar mis inquietudes. Y sí es cierto, como tú bien dices, Poli, que muchos de ellos, que son personalidades conocidas, querían hacerlo como un afán de llenar un agujero emocional que a lo mejor les dejaba la madre por ejemplo. Sí. Eh, sí, y bueno, y entonces este, yo los, este, los alentaba. Donald, bueno, cuando lleguemos a Donald ya hablaremos de Donald, pero bueno, estaban el Richard, y fíjate vos, Stephen King también vino. Mira. Sí, sí, yo le di muchas ideas para las películas a, Stephen. Sí, sí, otra vez me patea la... <laughs> ¿Qué pasa? Mir... ¿Qué pasa? Miré, me patea, me patea. Stephen el escrito. Continúa, Susana. <laughs> Vaya películas. ¿Cómo que no? <laughs> Pero él siempre ha colaborado en el guión de sus películas macabras. Sí, sí, evidentemente. Cementerio de animales. Al guión. Y, por ejemplo, él siempre. Veo, Mireia, que aprovechás para hacer, como quien dice, taxativa. Si es escritor, no hace película. Si hace película, yo te diría que no, hay que flexibilizarse. De ejemplo en que, está relacionado al cinema. Ha <laughs> cobrado mucho Stephen por vender. Las, claro, el, hombre es un produce produce, produce, pero el que escribe, el que hace, escribe, escribe, escribe, escribe. Vende, vende guiones a los O controla el guió. Vende, vende, vende. Vende? El home vende. Ah, doncs continuem, ah. continuem. Eh, moltes vegades es pot pensar això, que les celebritats ho fan eh, per beneficiar-se ells i no per beneficiar els altres que estan necessitats d'alguna cosa. I és que, posem un exemple, imaginem que els Estats Units, eh, eh dic Estats Units perquè cada, cada país és diferent en qüestions de, de les lleis no? de fiscals. Eh, posem eh, Estats Units. Una persona... Eh, als Estats Units que aportés una X quantitat a la seva fundació i obtingués aquesta mateixa xifra com a deducció fiscal, imagina't, que bé. Però la fundació no, eh, només hagués gastat un 5% a l'any dels seus actius en tasques benèfiques. Què passa? Les obres benèfiques eh, hauran servit per ajudar a la causa benèfica, sí, per deduir impostos també i aconseguir una bona imatge i tots feliços. Això és només un exemple. També un altre exemple, però ja amb nom és la fundació d'Alec Baldwin, que va distribuir 555.000 dòlars estadounidencs amb unes despeses fixes de només 215 dòlars i altres noms coneguts amb, amb fundacions modestes, però amb despeses que màxim arriben al 5% dels diners que inverteixen. Són, entre altres, Celine Dion, Gloria Estefan, Richard Gere, Angelina Jolie, no pot faltar el seu marit, òbviament, el Brad Pitt, i també en trobem el Donald Trump, a Stephen King, qui fins i tot eh, no viu de la seva fundació i encara, encara això eh, es manté. Ah, perdó, perdó, perdó, perdó, però jo tinc que intervenir Perquè, otra vez están hablando mal de mis expacientes. Que si esta <laughs> gente ha tenido la, la fama y la cosa que ha tenido, es también porque se ha tratado conmigo, Susana Violetti, psicóloga argentina. No sé si estaran gaire bé aquesta gent del cap per haver-se tractat amb tu. I jo no sé si sigui veritat això de que s'han tractat amb tu. Ahora las dos! Home. Ahora las dos en contra mío! Aquesta situació és una miqueta com, eh, el, com, com, el, com les obres benèfiques, que no sabem si són per a, per a <laughs> la imatge i per al bé del, de la celebritat o per al bé de, de les persones necessitades, Susana. Les voy a decir una sola frase No sé si... Bueno, a vos también, Patricia, que me mirás silenciosa. A las 3 se lo digo. La envidia es mala, ahí se, se los dije. <laughs> Ve, pero també és cert que no totes les fundacions benéficas eh, tenen despeses pe eh, tan petites, hi ha de tot. Sí, gràcies a Déu, si no, pobre món. No totes les nostres celebritats són iguals. Hi ha famosos que tenen les seves fundacions amb despeses fixes més elevades, 20% només dels diners que destinen a les seves causes. Entre ells tenim a l'actriu i escriptora Jane Fonda, el presentador Larry King o el director de cinema Michael Moore. Michael Moore, Michael Moore és, és eh, bueno, no només reconegut per això, sinó per l'obra pedagògica que fa amb les seves pel·lícules. Sí, eh? els seus documentals són molt bons. Molt bons. A més, una de les organitzacions sense ànim de lucre la de Oprah Winfrey, eh, la coneguda presentadora de televisió, que ara eh, sí... Eh, ha deixat el programa. Sí, ha deixat el programa, però eh, tornarà, i suposo que amb una visió una mica més espiritualista, perquè els últims temps del seu programa, i amb la seva fundació, crec, va incloure mm, una sèrie de continguts netament espirituals, netament sí. espirituals, es pot, es, es pot qüestionar, eh? però eh, que, clar, l'apertura la, d'aquesta d'òpera, el coneixement que la gent té d'ella i eh, la paraula, el pes de la seva paraula, donava a entendre que bueno, alguna cosa més gran de la que ja havia fet faria en el, en és el que futur. és una líder d'opinió. Eh? És Perdona? una líder d'opinió. És increïble, és increïble eh, el seu, la seva ONG, que es diu Opres Angels Network, veus? La red d'àngels. Àngel, eh, el 2010 va repartir 8 milions en 6.000 dòlars, però les seves despeses fixes eren més elevades que les habituals. Eren d'un 37%. Un portaveu de la presentadora va explicar que les aportacions eren dels, experts, dels espectadors dels programes i que Oprah pagaba de la ceba buchaca las despesas fijas. Era lo que yo te decía. Mira, y yo soy muy amiga de ópera, te lo digo. ¡Hala! Nos llamamos por la noche todos los días. ¿Qué tal ópera? ¿Cómo te fue hoy? Es psicóloga de ella. No, por supuesto que no, no, somos. Ah, Son íntimas. sí. Son íntimas. Mm, ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo fue? O sea, hoy, cuando Oprah me llame, ¿qué le voy a decir? Mira, me lo pasé mal en el programa de radio porque nadie me creía eh, y, tal ah. vez se me suelte una lágrima. Pero fin. pero parla que han de la, de la seva fundación. ¿eh? Ay, pero eso no es todo de la vida, porque acá la pierna izquierda, que es la que tengo al lado de la Mireia, me queda con los moritones de todas las patadas que me da. Ah, Mireia, ah. ¿qué pasa? Susana. Eso, es la, violencia, violencia mala, mm, mm, mm. mala farinya. Violència laboral. <laughs> Violència laboral. Acoso. Bé, doncs mira, encara queda gent bona en aquest món i si pensava que un 37% de l'òpera era molt, escolteu, una organització benèfica creada per l'actriu Rosie O'Donnell, la Betty Marmol dels Picapedra, que es diu For All Kids Foundation, va repartir 2,9 milions de dòlars al 2009, però es va gastar 1,9 milions de despeses fixes el que es tradueix en 64 cèntims de cada dòlar destinat a la beneficència i es troba així i es troba així entre l'índex de despeses fixes més elevat que s'ha vist. Doncs molt bé per aquests, pels nens d'aquesta fundació. I una altra cosa especial dintre de les obres benèfiques és el fet de que la Fundació continuï després de que la celebritat hagi mort. La Fundació de l'actor Bob Hope és un exemple. Sí, evidentment. I altres, altres noms que comparteixen l'honor són Louis Armstrong, John Belushi, Irving Berlin, Alfred Hitchcock, Danny Kaye, Jim Henson, Liberace, el fam famós pianista, Charles Lindbergh, Paul Newman, Mary Pickford, Elvis Presley, Christopher Reeve i Lawrence Welk. Menció per mereix el fons literari en virtut del testament de l'escriptor Truman Capote, que va morir el 1984, perquè el 2009 va destinar prop de 400.000 dòlars a beques per a l'escriptura creativa però es va gastar pràcticament aquesta mateixa quantitat en despeses fixes, o sigui el 83%, que segons la revista Forbes és de les quantitats més grans que s'han trobat. És es que era muy este, generoso, Truman. Lo conocía bien, yo también. Es oh, <laughs> Que tú conoces a todos. Bueno, soy una mujer viajera, en fin, inquieta, curiosa, en fin. Sí, muy bien. unido. Eh, ¿Cuánta gente? Entonces, mira, ah, es que al tems es que es ve... es ve eh, a dalt de, noso de nosaltres i ah, hem d'anar a, a escoltar una música i després continuarem una miqueta més amb el nostre programa, a veure si podem posar una miqueta de música també i a veure si podem connectar amb l'Anna, així que ens anem a la, a la primera cançó de, de nosaltres. Jo quiero cambiarme de silla, por favor. ¿Por qué? Porque me, me sigue pateando, me sigue pateando. <laughs> Mires, ja, controla, controla. No puc evitar, és inevitable aquesta dona. Doncs eh, anirem escoltant la cançó mentre, eh, eh, mentre Susana i, i Mireia eh, Déjame, por favor, que... conversen una miqueta i arreglen els seus problemes. És a, a càrrec de la J-Lo i de Pitbull, que se llama Ven a bailar. No és la mateixa de l'altre dia de On the Floor, és, eh, és, en, és en castellà. Així que anem a escoltar-la. J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. La nueva generación. Mr. Worldwide. A pura fiesta. Baila, dale, baila. Red one. Let me introduce you to my party people in the club. mamacita, vamos mira que tú estás rica. Las Vegas y África. Ven a celebrar, sigue tu deseo Y me Ven a celebrar a Lana que ya la tenemos al teléfono Buen día, Ana Hola, muy buen día tu Tom. ¿Qué tal? ¿Qué tal el cap de Hola, hola Susana. Hola querida, habrás visto cómo me han pellizcado de linda aquí, en fin. <laughs> Sí, ja ja he vist que continues amb problemes en la Mireia. Hola, Mireia, què tal? Hola, Anna, bé, i tu? També, també molt bé. Doncs molt bé, avui esteu comentant això de, dels artistes que donen diners sí. i, i que tenen... Doncs molt bé, jo, eh, la més coneguda jo crec que és la Shakira, que té mm, la seva... bueno, i a, i a més que ha sigut notícia últimament, que té sí. la seva... La seva fundació. Associació, ajà. Pies Descalzos es diu, com, com la seva primera eh, disc que, que es va titular d'aquesta manera. Exacte. I bueno, ja des d'aquells de, aquell, aquell temps jo crec que ha canviat molt la Shakira, no? Sí, ha canviat bueno. molt i és que també eh, forma part de, de ALAS, la, aquella associació latinoamericana per, a, per als, als nens que no només es troba ella, es troba també el Ricky Martin, el Alejandro Sanz d'aquí, el Diego Torres, molta gent. Mira, està molt bé. Jo crec que eh, un artista té una sensibilitat especial i ha de mostrar també una mica del que guanya amb... amb si, si, o sea, si, si hem considerat amb els més necessitats, no? I en aquest cas jo crec que el fan força bé. Ara està la Shakira, crec que ha anat eh, cap a, a, a Israel i ha vist que, Bueno, l'altre dia estava al seu Twitter, estava dient sí, era que... com a no? Anava com a ambaixadora de l'ONU. Sí, sí, sí, és, eh, és, és veritat. I bueno, estava dient que, que cada vegada que mira els nens que es dona compte de que l'educació és el primer camí per, per, perquè la, peu, eh, la pau se, es pugui fer. Uh -huh. I jo crec que, que està molt bé que, fa, que facin aquestes coses els artistes perquè és, també són un exemple per a tota la societat i tots també podem ajudar una mica en lo que, en lo que nosaltres puguem, no? Sí, Anna, i tu què penses? Això és veritat, però tu què penses? Que, que realment tots els, uh, les celebritats ho fan per, per el bé de la, de la gent o que hi ha alguns que ho fan més per imatge? Mira, no ho sé, la veritat. Això, <laughs> cadascú ha de tenir les seves, mm, les seves raons, no? Sí. I, i bueno, eh, està bé que, que es facin... Jo, jo sabia que també això de, de, de pertanyir a, a societats d'aquestes és també una mica dir impostos, o sea, Sí, de, de deduir. Sí, sí, sí, i, i bueno, està bé perquè no, no tots els diners ha d'anar cap al, al govern, que ja hem vist que no funciona així, però jo crec que, que, que la gent que sí el fa de, de cor, de veritat, jo crec que, que els artistes, la majoria, tenen una sensibilitat especial, per, per això són artistes. Exacte, sí, sí. I, i jo crec que en el fons, no sé, la, la gent que, que està arreu d'ells, de, com, com tracta sí. aquests temes i tot això, però jo crec que ells sí que, sí que el fan amb una mica de, de per ajudar a la gent, no? Podria ser que moltes vegades depèn molt de la gent que, que s'encarrega de tots els seus eh, assumptes. Exactament, exactament. Moltes vegades eh, no és l'artista el que decideix, sinó eh, tota la gent el que... Manager. El mànager, el representant, ajà, sí. hi, ha, hi ha tot un, tot un munt de gent de, que, que està enrere de, dels artistes dient-los què, què fer i què no fer. I jo crec que la Shakira, no sé, ara mateix, però fa un temps jo crec que ella era molt, molt autosuficient, molt autòmata. Mm Eh, no, no és el cas del Ricky Martí, per exemple, que, que sempre ha estat eh, com una mica, ha tingut sempre, sempre un, un grup de, de gent enrere que, que el fa molta publicitat. i La mercadotècnia d'ell. Exactament, és una mercadotècnia molt forta. Ara ja ha canviat una mica, també el, el Ricky Martí ha baixat la seva, però es que abans jo em recordo que sí, que cada cançó del Ricky Martí que sortia era tot un misteri i, i quan començava l'internet era... Eh, així com que ha, ha, ha sabut eh, mm, tomar, prendre aquesta, aquesta situació molt bé, no? Sí. Però bueno, les coses van canviant i, a, i ara ja hi ha molta gent que, que ignora no? a, la, a la Shakira de pies descalços. Jo, per exemple, <laughs> però és bo, sí, a mi m'agrada que facin les obres de caritat i, i em quedo amb això, amb que, que moltes vegades ho fan per, per, per el bé de la, de, de la gent i no per imatge. Doncs Anna, em sap greu, però és que de acabar el programa, eh? Molt pues pues molt, bo, programa, le escoltat todo y me m'ha agradat molt. y bueno, un, una salutación a toma ahí al, a la radio y espero que vaya y bé. A ver, Ana, si puedes hacer algo para que vuelva Juanito, ese chico con quien yo había hecho tantas buenas migas, pero que acá la miré encima de darme patadas. Es como que lo alisca, lo alisca de su amistad para conmigo le, le, una salutación también al Juanito, que seguramente, no saben si es eh, si era del River o del Boca. Mm, no me acuerdo, no me acuerdo tampoco, me importa, mí soy abierta, flexible, digamos. No, no te importa, no sé. ahora el se está está una mica, es que eran de, del, del Boca en una mica... No me hables, no me hables que ya llevo dos Prozac con el tema. Yo soy de River, soy de River, ¿qué va a oh. ser? Pero bueno, mira, este descenso a los infiernos. <laughs> Saldrá de algo. ¿Qué le iban a hacer? Ahí sí es el, fútbol. Yo creo que es el vudú. Mira, <laughs> te lo digo. no, no fácil a que estas cosas lentas. Al final todo eh, se regresa. Ay, no sé, no sé. Déjame que me tome otra pastilla de Prozac y después te contesto. Hasta luego. Vuelve. <laughs> Muchas gracias, Bueno, que vaya y molvé a toma, Adeu. Gracias, adeu. Es la semana que ve. Adeu. Adeu. Doncs Lara, eh, eh, des del telèfon, moltes gràcies. Eh, continuem el programa, ens anem a escoltar el Dari Yankee, amb una cançó eh, molt moguda, com sempre ens té acostumats. Ven conmigo, de Dari Yankee, endavant. seen her walk out the club, showing up her sexy flow. Sexy flow. That's right. That's right. Una chiquita caliente me enamoré de sus ojos, de sus ojos. Llegó la nadie afuera Vamos a mi planeta Preparen mi ropa Tranquila Singapur Los de la NASA Estamos en la casa Así que no Como duro lo haces No Como duro lo haces La buena, morena, hecha, paca, paca, zumba Con todo lo que tenga y ataca, ataca Rompe ese bombe, duro, raca, ataca, ataca Al Daddy Yankee, entonces ha estat l'última cançó del programa i ja són els últims minuts, ja, ja només ens queda el temps per, per acomiadar-nos. Eh, no oblidis deixar-nos eh, qualsevol dubte, comentari o suggeriment que tinguis al nostre correu de l'altre lado del charco arroba rtb-fm.com e e o deixar el teu missatge a la bústia de veu al telèfon 93 345 64 54. Continua a Radio Trinitat Vella i eh, aquí al 91.6 de la FM Agraïm a la Maria Aguilar a les vies de so, a la Mireia Gutiérrez. Hola. Que encara Adeu. no, no desperta. <laughs> També a la, Pat a la Patricia. Mm, molt de gust, eh? Me l'he passat mm, perfecte, bé? molt bé, molt bé. Que bé, Patri. I també eh, a la Susana, A la Susana sí, jo no me passat he pasado tan bien, sinceramente. De tenir que ir a l'ambulatori perquè porque Mireia, tengo acá la, la, pierna mal, la tengo mal, però no importa. Ah, No exageris, Susana. Què? que no Ah, y me lo decís pinchándome con el boli. Ay, por favor, este es un acoso laboral que estoy sintiendo. Aprofito ah, para darle una disculpa a la Lourdes Nevat porque ahora no hem podido eh, la seva recepta, eh, han hem parlat amb ella un beso, un beso a la Lourdes. Sí, otra semana ya ya la l'escoltarem a ella, así que una disculpa para la Lourdes Nebot. I gràcies, és clar a tota la gent que ens escolta. S'acomiada de tu, Poli Hernández, desitjant-te desitjant que tinguis una excel·lent setmana i recorda la nostra cita d'11 a 12 del matí a de l'altre lado del charco. Molt bon dia, adeu-siau.